Thank you. qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida assalomu alaykum assalomu alaykum va alaykum assalom keling uka keling assalom kecha sizni kuta kuta oshlarimiz sovib qoldi bek aka men bu kungami deb o'ylabman ha bugun kechasi hammomning o'g'lida birovni o'ldirib ketibdirlar kimni kim ekanini bilmadim kelishimda qo'rvoshilar boshli ulug'ni aravaga ortar ekanlar o'ldirilgan salim sharbatdorni o'g'li bechora komilbek tavba o'ldirg'uvchi ushlanganmi ushlanish qayoqda ulug'ni o'zini qidira qidira zo'rg'a yarim kechada topganlar gumondor bormi gumondorku yo'q eh. ammo bechorani o'limi juda qiziq kunga to'g'ri kelishi ajib kecha komilbeyni mirzakarim akani qizi bilan nikohlari bo'lmoqchi ekan xo'sh bechora nikohda ikki soat chamasi ilgariroq yonig'a bir o'rtog'ini olib hammomga borgan hmm. bironda hammom ichdan yo'qolgan hatto uni yonidagi kishi ham qayoqqa ketganini sezmay qolgan qiznikida hamma tajammulni tayyorlab komilbeyni otasidan tortib nikoh qila turgan qoziyu quzzoqlargacha kuyovini kutib o'tirar ekanlar vaqtda haligi birgalashib hammomga tushgan yigit hovliqib biznikiga kelgan kuyov kutib o'tirganlar kuyovdan daray so'rasalar ul ulardan kuyovni so'ragan voqeani aytib hammomda kiyimlarini ham qoldirib bir onda yo'qolganligini xabar bergan shundan so'ng nikoh nikohda osh oshda qolib kuyovni qidirib ketganlar nihoyat yarim kechada hammomni tahoratxonasi yonidagi bir og'ilni oxiridan qoniga benashib yotgani holda topganlar bechora tahorat uchun og'ilga kirganda tovush chiqarmaslik yeriga xanjar urib oxirgi tiqib ketgan ekanlar ha juda qiziq gap kim o'ldirgan nima uchun o'ldirilgan hech kim bilmaydi otabek tamom anglashilmagan bir holatda qolgan edi bu xabardan quvonishga da bilmas va xafalanishga ham yo'l topmas edi raqibning o'ldirilishi uning tamoman so'nib bitgan umidini yana qaytargandek bo'lsa ham nima uchundir u bu ishdan o'ziga tinchlik orttirolmagan aksincha tinchsizlana boshlagan edi bu fojiadan ortiqcha asarlangan usta alim voy bechora bechora der edi birorta dushmani borlig'i ma'lumdir axir albatta bordir usta dunyoda qanday odam yo'q deb o'ylaysiz kishini rizqiga tupurganlar oxiratini o'ylamaganlar hamma yoqda ham to'lib yotibdir u otabekka qarab oldi otabek yorilish darajasiga borib qaytdi usta farfining bu keyingi qarashini usta alim payqagan edi va ustab harfining bu to'g'rida bir narsa bilibda so'zlashga otabekdan mulohaza qilib to'xtadimi deb o'ylagan edi so'zlay beringiz arpaboy bu kishi o'zimiznikidir nimani so'zlay bering komilbekni dushmani to'g'risida ha men sizga bir narsa bilaman dedimmi bu odamni o'smoqchilashini qarang a menga bir ikki qayta qarab olganingiz uchun bilsangiz ham so'zlashga mendan yotsindingizmi deb usta o'yladilar shekilli to'g'risini aytsam siz bu to'g'rida bir narsa bilasiz lekin so'zlashga shokirbekdan cho'chib turasiz a yo yo yo alhazar a quruq tuhmatni qo'yingchi ha quruq tuhmat emas bilib tuhmat shokirbek siz o'ylagan kishilardan emas aslo tab tortmay so'zlayvering astag'firulloh astag'firulloh a siz bilan menga shu narsani nima zarurati bor usta avvalo so'zlamay turgan bo'lgandan so'ng puk berish kerak emas tildan ilingandan keyin bizga zarurati bo'lmasa ham bilganni aytish kerak ayniqsa ustadan ko'ra ham otabek sabrsizlana boshlagan edi hozirgina o'ylab turgan jo'nash masalasi ham uning esidan chiqqan chunki raqibining qotili kim ekanligini bilib olish hammadan ham unga qiziq va ahamiyatli edi usta farfi endi aytmasa bo'lmasligini ongladi shuning uchun sayfiga ishonmagan sumol qaradi sayfi jiyan sen yoshsan hali seni og'zingga ishonch yo'q biroz do'koningga borib tur achchig'ing chiqsa ham bor bor bo'ladi xo'p bo'ladi usta alim qaynisini turishga ishorat qildi va o'radan savza olib to'g'rashga buyurdi bola ketgach usta farfi ohistagina so'zda davom etdi agar gumonim to'g'ri bo'lsa komilbekni qotili xomiddir homid deysizmi homid siz umarbekni xomatga yaqin do'st ekanligini bilasiz albatta bilaman bilaman hamma vaqt yurish turishi o'shaning bilan edi bale bale o'sha umarbek bilan oralariga yaqinda bir tushdi tushdida hmm. bundan o'n kunchi ilgari xomatni bir mudhish vahshati to'g'risida umarbekdan bir sir eshitdim xo'sh xo'sh xo'sh homid komilbeyni o'ldirganda ustida bo'lmag'on bo'lsam ham ammo haligi eshitgan sirimni dalolatiga qarab albatta komilbekni qotili xomid degan fikrga tushdim siz bundan uch yil ilgari mag'lon kelib mirzakarim akani qizig'i uylangan otabek ismli toshkanlik bir yigitni haligi qaynota bo'lmish mirzakarim aka bilan qamalib <laughs> osilishga hukm qilinganlarida dor ostidan qutqarilish voqealarini xotirlaysizmi albatta yodingizda bo'lsa kerak o biz sariboyni do'konda choy ichishib o'ltirgan edik-ku. Yodingizga tushdimi? Ha, esimda bor, esimda bor. mehmon, balki siz tanirsiz. Toshkentda mashhur bo'lgan Yusufbek hoji deganni o'g'li. Taniyman. Ana shu yigitni olgan xotini juda ham nozanin bir qiz bo'lib, bu qizga bizni Xomid ham xaridor ekan. Haligi Otabek qizga uylanib qo'ygach, biz Xomid tikanga ag'nab oradan otabek bilan karim akani ko'tarish fikriga tushgan bo'lmag'on chaqimchiliklar bilan ularni dor ostigacha tortishga muvaffaq bo'lgan ammo xudoni haqni nohaq qilmasligi soyasida bir maktub sababi bilan kutmagan joyda dor ostidan najotga chiqqanlar bular oqlang'ach xomitni o'zi qamala turg'on bo'lib ammo qo'rvoshini yordam orqasida qo'qonga qochib qutulgan u yerda ham tinch yotmay o'tabboy qushbegini poraxo'rlikda ayblab musulmon cho'loqqa ariza bergan o'zingiz ham bilsangiz kerak homid bir kecha yo'qolib uch oylab bedarak ketgan ha uni qo'rvoshi yigitlari qidirib yurgan edilar bilaman xo'sh homidni musulmon cho'loqqa bergan arizasidan so'ng otabek bilan o'tabboy qushbegi qo'qonga chaqiriladilar da so'roqdan so'ng yana oqliqqa chiqadirlar ammo homid uch oylab mag'lon kelolmay yurgach nihoyat yana qo'rvoshini yordami bilan kelishga ham muvaffaq bo'ladir biroq homid hanuz tinch yotolmaydir fursati kelishi bilan yana bir yomonlik qilmoqqa qutidorni qizini o'ziniki etishga o'ylab yuradir to'ng'izni baxtiga bu fursat ham to'g'ri kelib yana yomonlikqa yuz qo'yadir shundoqki otabekni toshkandan ham uylanganini bilib uni tilidan bir taloq xati yozadirda mirzakarim akanikiga kirgizadir vijdonsiz to'ng'iz badbaxt kofir otabekning o'zgarishidan usta farfi shubhaga tushayozgan bo'lsa da lekin usta alimning ham unga qo'shilishi uni o'ylatib turmadi bu soxta taloq xati to'g'risida otabekni nima qilganligi homidga ham ma'lum bo'lmaydir lekin ish homidni o'ylaganicha natijalanib bir necha vaqtdan so'ng mirzakarim akani qizini taloq qilinishi xabari chiqib qoladi oradan uch to'rt oyni o'tkazib bizni homid mirzakarim akanikiga sovchi kirgizadir ammo mirzakarim aka uni sovchilarni quruq qaytaradir bir necha vaqtdan so'ng homidni soxta taloq xatisi bilan eridan chiqqan qiz komilbekka beriladir a nima uchundir to'ylari bir necha vaqtga kechikib qoladirda oradan biror yilni o'tkazib nihoyat kecha ularni to'y va nikoh kunlari ekanki komilbekni hammomda o'ldirilgan xabarini eshitib turibmiz mana men yuqoridagi sabablarga binoan komilbekni o'ldirguvchi aniq homid deb o'ylayman ha bunda shubha yo'q na homidning o'zi eh essiz eh, musulmonchilik shunchalik ham insonsizlik bo'ladimi ha o'zingni bir emas ikkita xotining bo'la turib tag'in bir yigitning haloliga ko'z olaytirish yana o'zingning bo'ying yetmasligini bila turib ham ikki orada bir gunohsizning qonini to'kish ha shayton bolasi bu bir it it tomdagi luqmani o'zi ham yeyolmaydir boshqaga ham yedirmaydir naq itning o'zi otabek o'z hayotidagi fojialarning manbai bo'lgan bir hadisni nihoyat birinchi martaba tanib turardi bu palid dushmanga qarshi o'zida qo'zg'algan bitmas tuganmas nafrat va g'azab hissiyotini sirining fosh bo'lishidan qo'rqib ichiga yutishga majbur edi shundoq bo'lsa ham ichida qaynag'an hissiyot o'z shaprasini uning yuziga ochiq tashlab turmoqda ko'zi o't kabi yonar va yuzi yuz xil tusga kirardi anchagina oradan so'z kesilib qolgandan so'ng usta tarfid dedi siz bilan men shu choqqacha xomidda bunday ishlar bor ekanidan xabarsiz yurganimizga hayron qolaman usta hayron qolishga o'rin yo'q siz ku yaqinda kirib ishlay boshladingiz ammo men yigirma yillab shuning uyida qolib sira ham xomidning ichidagiga tushuna olmas edim va hamisha ko'zimga dimlangan qorong'u o'ridek qo'rqinch ko'rinar edi bu gaplarning bosh omili albatta homid bo'lsa ham lekin bunda uning boshqa yordamchilari ham bor ko'rinadir ha yodingizda bormi ko'pincha chaqchaygan ko'zli bir yigit ishxonamizga uni so'rab borar edi bilaman bilaman bu kunda ham homid bilan sermuomala oti sodiq bo'lib he sizni qo'shningiz emasmi ha otangizga rahmat ana shu yigit bilan uning onasi bu ishda homidning eng ishonchli yordamchilari bo'lsa kerakki o'n ikki yildan beri shu qo'shnimniki hamisha qatnab qolgan edi sodiqlar o'z ovqatlarini ham olmagan holda faqirlikda yashab yil sayin menga oz oz yerlardan sotib tiriklik qilar edilar bir yilcha bo'ldi birdan suv olib qoldilar sodiq uylanib ham qo'ydi men haytovur bechora yo'lini top oldi yov deb yurar edim endi bilsam sodiqni o'ylantirguvchi ham shu xomid ekan ha siz hali xomidning qo'shninikidan chiqib ketganligini so'zlab edingizmi otabek tasdiq ishorasini bergach negadir bir entikib qo'ydi haqiqatan usta alimning bu keyingi so'rog'i uni entiktirarlik edi o'tgan kunlarini zahar bilan bulg'ab kelgan bu mudhish dushmaniga qaysi yo'sin bilan javob qaytarish yo'llarini izlab turgan chog'da bu savol berilib homid bilan boyag'i uchrashishini unga xotirlatgan va endi ham kulib qaramagan baxtiga la'nat o'qitgan edi u o'zining hozirgi hayotini da ulug' tahlika ostida bo'lganligini va bu tahlikaning o'tgandagilarga qaraganda tamoman boshqacha bir dahshatda bo'lishini onglar edi ustalim oshxonaga borib osh qilish harakatiga tushgan edi otabekning to'satdan ketish harakatiga tushib qolganini ko'rib bek shuncha o'ltirganlik qatorida yana yarim soatga tahammul qilsangiz oshni yeb yerga tushasiz mana men sazini ham bosdim rahmat usta rahmat men bu kun oshig'ich yurib ertalab jo'nab ketgan yuklarning ketidan yetib olmasam bo'lmaydir oshni tashlab ketsangiz xafa bo'laman ha qirqqa chidagan qirq birga ham chiday oladir ha o'tiring o'tiring mehmon ha oshga savzi bosildi ha pishdi albatta rahmat men ustaning oshini birinchi martaba yeb yotganim yo'q agar savdogarchilik omon bo'lsa har 15 kunda bir kelib ustaning joniga ham tegaman <laughs> mayli men sizni zo'rlamayman lekin yo'l ustida qorningiz ochib qolsa o'zingizdan olib keling otabek maydonda otini supurib egarlar ekan maydonning g'arbidagi xaroba uyning devoridan bir bosh ko'tarilib munga qarab turar edi mundan uning xabari bormidi yo'qmi lekin ulbul tomonga qaramasdan otini egarlash bilan mashg'ul edi ul egarlanib bo'lingan otini havliga qarab yetaklay boshlaganda havliga qarab turgan bosh ham devordan quyiga tushib yo'qoldi ul otini havlining o'rtasiga qantarib qo'yib ayvondagi xurjun va postunni olar ekan usta farfi bilan xayrlashdi otni sayfi yetaklagani holda usta alim otabekni ko'chaga uzatib chiqdi va uning qo'ltig'idan olib otga mindirar ekan o'pkalash ohangida dedi oshni tashlab ketganingizni unutmang bek xafa bo'ldingizmi yo'q ne xafa bo'layin ammo yo'lda ochiqib qolishingiz uchun sizga achinayotibman tayyor oshni tashlab ketib yo'lda ochlikdan qiynalishimni o'zim ham tushunib turibman usta biroq tuyakashlar bilan andijonda bu kunda uchrashish uchun va'dalashgan edim ularga yetib olib yo'l xarajatlari uchun biroz aqcha bermasam ya'ni o'z rohatimni ko'zlab sizni oshingizni kutib qolsam besh kishini ko'ra bila turib och qo'ygan bo'laman usta andijon o'tgan kezlaringizda yo'l ustidan kirib turishga va'da berasizmi bo'lmasamchi shu o'n besh kunning ichida sakkiz tepki atlasdan loqal ikki ko'ra yig'ib qo'ysangiz yodingizdan chiqarmangiz yodimda bor xotirjam bo'lingiz ho'p usta yaxshi qoling saman yo'rg'a yo'lga tushdi Chovg'a odatdan tashqari bir ikki qayta kelib tushgan achchiq qamchi zarbi bilan bir onda ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi otabekni uzoqlatib usta alim uyga kirgan ham edi jannat opaning eshigi ochildi da sodiq ot yetaklagan holda chiqib keldi ul otqa minar ekan eshik ichida ko'ringan homid tezroq degan amrni berdi sodiq ham otabek izicha otini haydab yubordi ustalim otabekni kuzatib kelib ayvon peshonasiga o'ldirar ekan ha tabiati juda qiziq yigitda ha bu yigit bilan qanday oshnalig'ingiz bor iya men sizga o'zog'i yili bir yigitning xomidning darvozasida adashib yurganligini men bilan birga hovliga kelib bir kun yotib ketganligini so'zlab edim shekilli e ha hali o'sha yigit shumi yashang o'sha yigit shu bo'ladi shundan beri har bir marg'ilon kelganida andijon o'tganida mening oldimga kirmasdan ketmaydir Ha. o'zi juda og'ir va aqlli yigit buning ustiga qiziq tabiati ham bor qizig'i qanaqa ah, juda qiziq aylanib kelayin deb chiqib ketgan va tushlik oshga yetib kelish uchun va'da ham bergan edi men va'da vaqtiga oshni damlab o'ltiribman o'ltiribman sira kelsachi nihoyat sizdan sal ilgariroq kelib turgan edi so'rasam xo'ja maozni tunab qoldim deydir ko'zi uyqusizlikdan bir qarich ichiga tushib ketibdir <sighs> juda ham tabiati qiziq yigitda yaxshi yigit ekan oshni yeb bo'lganlarida uyoq bu yoqdan jumat tovushi kela boshlagan edi shuning uchun choy ichib o'ltirishga to'g'ri kelmay usta farfi usta alimdan ilgariroq namozi jumaga qo'zg'aldi va eshikdan chiqishi bilan o'z uydan kelayotgandek ko'ringan homidga uchrashdi ha usta farfi bahay bahay usta alimnikiga kelgan edim e bo'lmasa ziyofat quyuq ekanda ha quyuq quyuq alim o'z uyiga do'kon qurgan ekan ginalab yurmasin deb fotiha yegan edim e shundoqmi bo'lmasa usta alim o'z uyiga do'kon qurib tur dengchi do'kon quribdir ha bu arvoh peri bermasdan a qishda arvoh peri qilib bermoqchi osh qilib bergandir albatta boshqa mehmon ham bor ekanmi toshkanlik bir savdogar mehmoni ham bor ekan masjidga yaqinlashib qolgan edilar homid yana nimanidir so'ramoqchi bo'lsa ham usta farfi shoshib masjidga burildi 16 17 kunlik oy oq bulut ichidan qo'toslanib ko'rinar edi hamma xuftan namoziga kirib ketgan ko'chalar suv quyg'andek tinch edi ko'chaning bu tinch paytidan foydalangan kabi usta alimning eshigi yonig'a kelib to'xtagan kimsaning kim ekanligini bilish uchun oy yorug'lig'iga qarshi tushgan bo'g'ot halol berardi bo'g'ot panasida va eshik halqasida qadalib bir muncha vaqt nimanidir kutib turgan bu kishi nihoyat avaylabgina eshikni ochib o'zini yo'lakka oldi tag'in anchagina eshikning ichkarigi qismida turg'ach ochishdagi ehtiyot bilan eshikni yopdi oy yorug'lig'i uch burchak ravishda yo'lakka tushib turar edi bu noma'lum kimsa oyoq uchi bilan yurib keldi-da, mo'ralab ayvonga qaradi. Ayvonning tokchasida sham yonib, sayfi o'rin yozish bilan ovora edi. Noma'lum kimsa yo'lakning qorong'i qismiga o'zini olib, ko'zini sayfidan uzmay tura boshladi. Sayfi o'rnini to'shab bo'lgandan so'ng ayvonning peshonasida yozilib yotgan dasturxon va laganni ko'tarib hujraga kirdi yo'lakdagi majhul kemarsa go'yo shuni kutib turgandek oyoq uchini onda sonda tashlab o'zini maydon ichiga oldi bargi to'kilib quruq shoxlari bilan qolgan maydon ichi tumanlik oydin majhul kishi yuzini oydinga berib xaroba uy ostida qadalib turganlikdan uning kim ekanligini tanish oson edi bu alamzada zulmdiyda yuz eng so'nggi kurashga hozirlangan bir yigit edi otabek xaroba uy devori yonida so'ng chekdagi bir e'tibor bilan ichkariga quloq solmoqda edi ichkaridan o'tin yorib o'choqqa o't qalash harakatlari eshitilar gohi xotin kishining tovushi ham kelib qo'yar edi ul bir ikki qayta osta adimlar bilan xaroba uylarning u boshi bilan bu boshiga borib keldi ya'ni ichkariga oshib tushmak uchun qulayroq o'rinchoqlar edi xaroba imoratlarning o'rta bir yeridagi rahnadan oshib tushish qulayroq bo'lgani uchun shuning ostiga shumshayib o'ltirdi o'ltirishi hamona qayoqdandir oyoq tovushi eshitgandek bo'ldi-da, sekingina o'ltirgan joyiga yerda singandek qilib yotib oldi. Oyoq tovushi to'xtab, narigi yoqdan usta alimning tovushi keldi. Usta alimning xuftandan qaytib kelganligini ongladi va uning maydonga kirishi ehtimoli bo'lganlikdan shu ko'yi berdi Vaqt juda sekin harakat qilar edi u o'zining har bir yurak tepishini sanag'andek o'tkazar edi kuzning yoqimsiz shamoli o'pkani qichitib yo'talni qistatar ul chalqancha yotgan ko'yi og'zini o'ramlab ko'mak kutgan kabi ko'kka ko'zini tikkan edi oradan bir bir yarim soatlar chamasi vaqt o'tib ketdi tevarakdan jannat qushlarining birinchi tovushi qichqirilib o'tdi shu kezda xaroba hovli tomondan bir necha oyoq tovushlari eshitildi da ul o'rnidan turib quloq solishga majbur bo'ldi bir muncha vaqt anglashilmagan so'zlashish tovushlari kelib turgach darichaning g'iyq etib ochilishdan so'ng bu tovushlar yana ham uzoqlashdilar otabek devorga intildi va sekingina yuqoriga ko'tarildi buzuq uyning darajasidan narigi qatordagi ayvon va undagi o'choqda yonib turgan o't ko'rindi ammo ochiqqina bo'lib uy ichidan kishilar tovushi kelar edi ul o'marilmaslik etib devor ustiga mindi va osong'ina xaroba uy ichiga o'zini oldi chunki uy tomi o'pirilib ostiga bosqanliqdan uyning sahni juda ham yuza edi avaylab uch to'rt adim bosdi da uyning buzuq darajasi yonig'a kelib to'xtadi va mo'ralabgina havli yuzga qaradi qarshidagi uyning har ikki darachasi ham yopiq ammo tirqishlaridan sham yorug'lig'i ko'rinar va boyog'iga qaraganda sekinroq bir tovushda g'o'ng'ir g'o'ng'ir so'zlashish eshitilar edi oradan o'n besh daqiqa chamasi fursat o'tib tovushlar biroz yuqorilashib kelmakka boshladi bu orada uydan qo'liga lagan ushlagan bir xotin chiqdi da qozondan laganga bir narsani ko'tara berdi otabek go'yo shuni kutib turgandek uzoq bir tin oldi va o'zini chetga burdi xotin lagan bilan uyga kirib ketgach ichidan taqingan xanjarini qinidan sug'urib oldi da damini oydinga solib boqdi va xanjarining uchini yonboshidan orqasiga o'tkazib ushladi yana uyni kutib to'xtadi xotin yana chiqqan va taboqlarga sho'rba suza boshlagan edi uyga bir ikki qatnab suzilgan sho'rbalarni tashib bitirgach uyning eshigini beklatda kirib ketdi otabek hovlining o'rtasiga tut yog'ochining yonig'a kelib to'xtagan va janubda kishi yo'qmi deb alanglar edi ulbul to'g'rida bir qanoat hosil etgach bitta bitta bosib chilik üyünün yo'lak tamandağı darajasi yonig'a yetdi va o'zini so'ng chekda ehtiyotlab daricha ostiga o'ltirdi o'ltirishi hamono dımağa ichkulik bilan sho'rba is kelib urdi uydagilarning yine emas hatto tamak chaynashlarini ham eshitsa bo'lar edi kimdir birov shap shap etib chaynab deridi eh, ana mana endi menga berma sodiq berma mutal polvonga beraver ha eh, eh. hozir menga beraverasanlarmi oralatib jannat opaga ham berib qo'y <laughs> bizni kampirga bersang qaytarmasdan ichaveradi bersang ichaveraman o'zim xotin bo'lsa man mutal polvonlarni o'nini qochiraman <laughs> e, endi omid aka yo yo sadoboy inim men juda bo'p qoldim o'zi ham juda kuchli chiqqan ekan a ichmasangiz qo'ymayman yo yo yo yo mutal polvonga ber ber siz oling chiqani oling oling oling qanaqa ichmaysizmi yo'q yo'q kumush opamiz salomatligiga qarab ichmaysizmi <laughs> bu so'zni eshitgan otabek ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi jannat opaning hiy qilib kulgan tovushi eshitildi qattiq ushlading <laughs> oraga nozik bir ismni keltirib solmasang xudo haqqi ichmasin qani bo'lmasa berchi oltmishvoy opangni salomatligi hammadan ham menga kerakdir <laughs> nozik joydan ushladimmi <laughs> otabek bu so'zlarni eshitar ekan zo'rg'a zo'rg'a o'zini darichaga hujum qilishdan bosib qolgan edi orada bir muncha mayda so'zlar so'zlangach kimningdir uf deb yuborgani eshitildi tag'in nima bo'ldi homid aka haqiqatan bugungi gap juda ham meni cho'chitib qo'ydida sadoboy meni gapimga nima uchun ishonmaysiz axir yuz marotaba sizga aytib yotibmanku xumusani darvozadan chiqardim tag'in qanchagacha orqasidan borib to karvonlarga qo'shilib ketguncha kutdim so'ngra qaytib keldim deb agar o'sha ketishi bo'lsa bu kun xuddi qo'qonga borib yetgan ey sodoboy uka sen bilmaysan bilmaysan ey lekin menga qolsa bu ishdan hech bir qo'rqaturg'on gap yo'q e usta bilan tanishligi bo'lsa uning uyiga mehmon bo'lgandir ha savdogarchiligi bo'lsa marg'ilonga kelgandir axir ketib turgandagi so'zini o'z qulog'ingiz bilan eshitdingiz ku obid aka mulohazang tuzukku tuzuk biroq men bilan achchiqlashgan bir kishinikiday mehmon bo'lib qolishi boshimni qotiradur tag'in sizlarni hovlilaringiz yonida e, agar siringizdan usta alimboyni xabari bo'lsa ul vaqtda qo'rsangiz ham arziydir ammo menga qolsa xumpar marg'ilonda xotini borlig'ini ham unuttirib yuborgan deb o'ylayman ey mana bu sirimni sizdan boshqa hech kim bilmaydi marbek bilan bir oz nari beri bo'lib edik haytovur tag'in orani ochib yubordik e unda bo'lsa tag'in nimadan qo'rqasiz homid aka men uni toshkent ketishini ko'z bo'yash uchun bo'lgan hiylami deb qo'rqaman sadoboy xayr ketmagan ham bo'lsin ul holda o'zingiz aytgandek qilib to'ppa to'g'ri ertaga salim sharbatdorning oldiga boramanda o'g'lingizni mirzakarim akaning ilgari toshkentlik kuyovi o'ldirdi men o'z ko'zim bilan ko'rdim deyman ana undan so'ng xumsaning holiga maymunlar yig'lasin agar ulseringizni bilgan bo'lganida ham allaqachon kela turgan ishga tushunib olib marg'ilondan dumini xoda qildi desangizchi <laughs> sodoni gapi jo'yali endi ishning bo'la turganini o'ylash kerak sizni qo'rqqanligingizni ko'rib mana mutal polvon ham qulab boshlabdir oh, uxlaganimi yo'q hech doringdan quychi o'tolboy o'rtoq biz birovni yaxshilig'ini unutadirg'on kishi emasmiz bale o'rtog'ingiz sadoboy men bilan birgalashib kamlik ko'rmadi avvalo xudo qolaversa men uni uylantirib qo'ydim ha men birov bilan oshnachilik qilsam hatto undan jonimni ham ayamayman ha ayamayman ko'nglini olmoqlikqa tirishaman mutalboy sizni o'bdan yaxshi biladir obid aka sizni qanday xizmatingiz borligiga ham qong'on ammo uning sizdan bitta iltimosi bor ekan xo'sh nima iltimosingiz bor mutalboy bitta yarimtadan uch to'rt tanga uh, qarzlarim bor edi xomit shuni oshnaliq degan uch to'rt tanga bilan bog'lana olmaydir mutalboy rahmat men sizga hali aytib qo'ydim mening oshnaligim oshnadan jonni ham ayamaslik bilan bo'ladur ha mutal polvon uch to'rt tanga emas muhtoj bo'lsangiz 30-40 tanga ham so'ray bering ilohi boy murod maqsadiga yetsin <coughs> oshna og'ayindan dunyo ayamaydi mana mutal polvon hozirgi oz bo'lsa ham shuni olib turasiz ammo xizmat haqqingiz o'z yo'lig'a tur rahmat homid aka siz jonni ayamasangiz men ham yo'lingizga boshimni tikdim jamshidning arvohi ha bizni mutalboy ham quruq yigit emas homid aka dasturxonni yig'ishtirib olsangizchi jannat opa keling oling dasturxonni hozir xo'p bo'ladi lagan tovoqning bir birisiga tekkan tovushi eshitilib otabek o'zini ohistagina yo'lakka oldi o'choq boshida bir ikki daqiqa chamasi tovoq qoshiq va oyoq tovushi eshitilib turg'ach jannat opa hovliga tushib keldi va qo'lidagi dasturxonni tut ostiga qoqib ketdi otabek qaytib kelib daricha ostiga o'ltirgan hamidi homidning shu so'zini eshitib qoldi eshikni zanjiriga bir qarab kelingizchi eshikni zanjiriga qarab keling deyapman iymon topkur hoy jannat opa boring boring qo'rqasiz <laughs> homid aka eshikni o'zim zanjirlagan sen hali yoshsan yanam sadoboy siz chiqaveringiz jannat opa chiqavering Ha, hop hop hozir o'xtabek uchun vaqt ortiq tang va qo'rqinch edi xaroba uyga boray desa jannat opaning ko'rib qolishi aniq edi eshikni ochib chiqib ketay desa o'ltirishning maqsadi hali ochilmagan bo'lib butun mashaqqati shamolga ketar edi joni halqumiga tiqilib tevaragiga alangladi va yo'lakdan nariroqda usta alimning devoriga suyog'liq turgan zambilga ko'zi tushdi zambilning ostiga yashinish juda ham xavfli edi esa-da, ammo o'ltirishning maqsadiga qonmay ketish undan ham xatarli edi sir fosh bo'lib qolsa uch dushmanga barobar hujum qilishni bo'yniga olib qo'ydi uy eshigi ochila boshlaganda zambilning ostiga kirib olgan edi o'zini nechog'lik siqib g'ujanak qilgan bo'lsa ham ammo bir qarash bilan zambil ostida kishi borlig'ini bilish uncha qiyin emas edi zambil ostida xanjarini qismlab go'yo sichqonni poylagan mushukdek hujumga hozirlanib yotar edi jannat opa yo'lakka tomon yurib keldi da zambil ostidag'ini payqamay yo'lakka burildi oydinda eshikning zanjirlig'i aniq ko'rinib turar edi shuning uchun eshik yonig'a borib o'ltirmay yo'lakning garmidan qaytdi qaytishi hamono yuqoridan uchib o'tgan bir ikki moshak qushning chiv chiv degan tovushini eshitib ko'kka qaradi shimol sharqiga to'g'ri otilib o'qday uchib borgan moshak qushlarga qaragancha yo'lakdan uy tomoniga qayrilib ketganini o'zi ham sezmay qoldi jannat opa ayvonga chiqqanda otabek ustidagi zambil to'rt enlik yuqoriga ko'tarilib tag'in sekingina uni bosib tushgan edi jannat opa eshikni ochib uyga kirganda otabek ohistagina zambil ostidan chiqdi uning yurak tepishi hali ham shiddatli edi daricha yonig'a yurib keldi da hamon hujumga hozirlangandek ichkariga quloq solib turdi jannat opaning eshik zanjir degan tovushini eshitgach rohat tin oldi va daricha yonig'a cho'nqaydi bo'lmasa dushanba kuni kechasiga bo'lsin ha biz qaysi kunga desangiz ham hozirmas aka menga qolsa shu topda borsak deyman ya ya yaxshisi dushanba kuni undan nariga o'tgani ham yaramag'andek berisi ham foydasiz bo'ladur chunki bir ikki kun bunga hozirlik ham kerak ha tag'in qanaqa hozirligi bor ey olib chiqqandan so'ng uni marg'ilon ichida olib turib bo'lmaydir tarom qilguncha birorta qishloqqa yuborishga to'g'ri keladir olib chiqishimiz dushanba kechasini qaysi paytiga to'g'ri kelishini ham hozirdan aytib bo'lmaydir olib chiqqan zamon marg'ilondan chiqarilib yuborilmasa kunduz kuni chiqarish tag'in xavflik kechasi ma'lum marg'ilon darvozalari yopiq bo'ladur ana shuning uchun birorta darvozabonni qo'lga olib qo'ymog'imiz albatta kerak tushundilaringmi yaxshi maslahat bu iqtidorlikka qanaqa qilib tushamiz e, masalani buyog'ini ham o'ylashimiz kerak ekan hali eng yaxshisi darvozasidan kirish darvozasidan kirib bo'lmasa tomidan oshib tushamiz <laughs> balli mutal to'rami qilishingni bejo qilma shez abdukarim sen hali dunyoga kelib nimani ko'rdingu senga kulish tushib qoldi bu bosh dunyoga kelib nimalarni ko'rmadi bunaqangi qochliq ishlarini endi qilib turibdi deb o'ylaysanmi eh ey mutalakang nimalarni qilmadi <laughs> musulmonsan otangning arvoyi homid aka bir kuni jon keldiboy hasratini qilib xotam to'raning o'g'lini yaxshi ko'rib qolganini <laughs> diydoriga to'yolmay besar bo'lg'onini arz qilib qoldiku yonimda qalandar polvon bor edi jon keldiga bo'lmasa o'n oqta ber bizga biz qalandar bilan birga do'ndiqchangni muhayyo qilib beraylik dedim <laughs> jon keldi o'lib turgan ekan quloq qoqmay qo'p dedi biz qalandar bilan tunni yarim qildikda xotam to'raning hovlisiga keldik ishning ebini juplab qarasa juda kashal hmm. devor tosh hamin oshib tushishning sira o'nqovi yo'q bu ishkalni ko'rgan qalandarning tarbozi qo'lidan tushib besh oqtani qaytarish uvoli ku dedi <laughs> o'zimni sal shunaqangi kayfim balandroq edi hanjarchamni qinidan sug'urib oldimda to'g'ri xotam to'rani darvozasiga borib chaqira boshladim bu ishimdan jon poni chiqib ketgan qalandar yonimga kelib turta boshladi oy mutal senga nima bo'ldi men xotam to'rani chaqira berib tovushingni chiqarma xotinga o'xshagan yigit dedim qalandar yonimda turolmadi meni yolg'iz qoldirib ura qochdi bir vaqt haligi xotam to'ra darvoza orqasiga kelib kim dedi men tovushimga shoshiliq ya'ni shoshilinch tus berib men men oching tezroq dedim bechora gul to'ra darvozani ochib yuborishi bormi lip etib o'zimni ichkariga oldim va xotam to'rani qo'ldan ushlab hovliga boshladim bechora endi meni tanigan avzoyining buzuqligini ham payqagan edi kekirdagiga xanjarimni tirab ey joningdan umiding bormi yo'qmi noinsof dedim juda tili shishib qolgan edi xumsaning bov bov deb g'uldirab javob berardi ha bir bechora o'g'lingni deb ko'kragini zaxga berib yotsinda sen tinchgina o'g'lingni olib yot qani o'g'ling yotgan joyini ko'rsat dedim xotim to'ra dir dir qaltirar edi shukuyu uni ayvonga o'zim yetaklab bordimda o'g'lini ko'rsatdi bolani uyqu aralash turg'izib kiyintira boshlagan edim bir tomonda onasi dodlab qoldiku <laughs> xanjarimni olib unga yugurdim tovushingni ochar mochaqar o'g'lingni o'limga olib borayotganim yo'q nihoyatda bir piyola choy ichadiku keladi dedim Eh, qisqasi ilgari dahshat berib keyinidan yaxshi gaplar bilan ularni ishontirib bolani olib chiqdim va jon keldiga topshirib ketdim <laughs> ey eh, baxtimga o'sha kuni bittayam mirshab yo'liqmadi ey eh, sodiqcha sen hali nimani ko'rdingu nimanga ishonding buzoq bo'g'izlagandek bir ikkitani so'ygan bilan odam bo'lding qo'ydingmi a so'tak gap bilan bo'lib zang'ar kayf ham tarqab ketdi qani ey hmm. quychi bir ikkini quy mutal polvon sizga qoyilman sizni shunaqangi ishlaringizni bilib yurganim uchun bu yerga chaqirtirib keldimda mutal polvon ha shuni bilgan bo'lsangiz bas bu ishni menga topshirib qo'yavering sodiq aytgandek darvozadan kirishni xohlamayman chunki mirshablarning oyoq usti bo'lmasa hovlini orqasidan tushamiz orqasi hovlidir haligi oti qursin malikboyni maydonida hmm, juda yaxshi ekan bo'lmasa tomog'a shoti yetarmikin a <laughs> juda baland baland baland bo'lsa zarari yo'q osoni uyning tagidan teshamiz qo'yamizda hmm, qiyin bo'lmasmikin a hammadan ham osoni teshish <laughs> mo'ljalni yaxshi olsak bas <laughs> endi uni bir ikki soatda teshib bo'larmidi ha <laughs> o'zi maydon axir Ey maydon maydon <laughs> maydon yaqinida odam yo'qmi yo'q yo'q hech qanaqa odam yo'q balli mo'ljalni olib bersalaring ertadan boshlab e, qazig'anim bo'lsin balli rahmat polvon ey mutal polvon barakalla barakalla majlisning so'zi shu yerga yetganda otabek o'rnidan turib yo'lakka keldi eshik zanjiriga qo'lini olib borg'ani holda o'ylanib to'xtadi va eshikni ochmay orqasiga qaytdi xaroba uy orqali usta alimnikiga chiqib ayvon yonida to'xtadi ularning xurrak va pishillashlariga qanoat hosil etgach oyoq uchi bilan yo'lakka o'tdi va eshikni ochib chiqdi o'z og'zidan eshitganimizdek sodiq uni homidning ta'limoticha qo'qon darvozasidan chiqarib to karvonlarga qo'shilib olguncha taqib etib borgan edi otabek bu taqibni juda yaxshi sezganlikdan sodiq yo'lda qolgandan so'ng ham yana bir bekat oldinga borgan va ikkinchi bekatdan yo'lni chaplab toshloq darvozasi orqali yana qaytib marg'ilonga kirgan edi usta Farfining homid va o'zi to'g'rilardagi mudhish hikoyasini eshitgach marg'ilonda qolish va qayn otasini uyga borib anglashish o'rniga juda oshiqchilik bilan marg'ilondan jo'nab ketgan bo'lib ko'rinishi albatta o'rinsizga emas edi chunki komilbek o'ldirilgan bir kunda homidning ko'z o'ngida qolishi bila turib o'z öz o'ziga qabr qazish qabrg'ini emas nomusni barbod berish va qotillik ismini olib xalq oldida sharmanda bo'lish bo'lur edi nechuk kun biz yuqorida sodiq og'zidan eshitganimizdek homid bu tuhmatdan ham qaytmas va o'z tuhmatini mahkama oldida mantiqiy ravishda isbot ham qila olur edi mana ul shu mudhish boshqa tushmog'i aniq turgan halokatning dafi uchun marg'ilondan oshig'i chiqib jo'nagan edi orqasidan qilingan taqibni payqashi esa avvalo bu uning mulohazasi bo'lgan edi ikkinchi otini egadlar ekan devordan o'zg'a qaragan bosh bilan bu mulohazasini chinga chiqishini bilgan edi uchinchi ko'chada usta alim bilan xayrlashar ekan qo'shnining yo'lagida ko'ringan kishi ko'lagasi yana ta'qib etilishini ta'kidlagan edi marg'ilondan ikkinchi bekatga qo'nib choyxonada bir ikki choydish choy ichib uzoq o'ylagan va marg'ilonga qaytish quruq tuhmatga qolish bilan farqsiz ekanligini yana bir qat tushungan edi esa da homidni maydonda muzaffar holda qoldirib ketishni hech bir turlik yuragiga sig'dira olmagan g'ayri rasmiy yashirinib bo'lsa ham marg'ilonda turishga va turib homidning bundan so'nggi rejalarini o'rganishga va shunga qarab kurash boshlashga qaror bergan shom bilan asr oralarida marg'ilonga kirgan edi kelib birinchi kelishida tushgan saroyga joylashgan va joylashib tinchi olmagan ya'ni taqibini bu kundanoq boshlashga qaror bergan homidning yomonliq korxonasi usta alimning qo'shnisigida bo'lganligi uchun hech bir taraddudsiz yo'lni to'g'rilab sodiqnikiga solgan ediki biz mundan keyingi gaplarni yuqorida ko'rib o'tdik ustalimning eshigini ochib chiqqach sodiqning go'layiga quloq solib g'o'ng'ir g'o'ng'ir kelgan tovushni eshitdi va sekin sekin yo'lga tushdi dushman bilan betma bet uchrashmoq kuni belgilanganlikdan o'zining bu kungi kutilmagan muvaffaqiyat to'g'risida hech bir taajjublanmas faqat dushanba kun kechasi bilan miyasi mashg'ul edi dushanba kun kechasi bir emas uch dushman bilan kurash to'g'risidagini o'ylar edi bu biriga uch masalasi biroz uning miyasini qotirg'an kishilar yollash hukumatga bildirish qutidorni xabardor qilib qo'yish mulohazalarigacha kelib ketgan bo'lsa ham ammo izzati nafsi bu qo'rqoqlikqa tamoman zid turardi bora bora bu mulohazasini tamoman ko'nglidan chiqarib tashladi na kishilar yollay turg'on va hukumatga bildira turgan va na qutidorni xabardor qila turg'on bo'ldi chunki raqib bilan dildorning uyi orqasida tanho olishmoq yor oyog'i ostida qonliq tuproqqa qorishmoq uning uchun juda lazzatlik va shoirona tuyula boshlagan edi saroyga kirar ekan o'zicha shirin o'lim deb qo'ydi garchi kechagi tun xo'ja maozni tunab uyqudan qolgan edi ammo uzoq vaqt bu kungi gaplarni o'ylab yotdi garchi kechagi tun xo'ja maozni tunab uyqudan qolgan edi ammo uzoq vaqt bu kungi gaplarni o'ylab yotdi ul uxlab ketar ekan o'zini goh qonga belanib yotgan holda goh kumushni erkalab turgan holda ko'rardi kech otabek bilan homidning hayot va mamot masalalarini o'zining qora quchog'iga olg'an qorong'u bir tun edi va bulardan qaysi birlarining so'ng soatlari yetganligi shu qorong'u tun kabi qorong'u edi otabek bu ikki holdan tabiiy birisini bu soat o'zining ko'z o'ngida ko'rar va shunga hozirlanar edi esa da ammo homidning xayoli faqat gulgina iskar gul sayriga oshqinar edi olti qarich kenglikda uzundan uzoq tor ko'cha tor ko'cha boshida kichkinagina bir eshikcha edi shom bilan xuftan o'rtasida bu ko'cha boshig'a bir yigit kelib to'xtatdi tevaragiga kishi bilmas qilib razm soldi ko'chada hech kim qolmagan yo'l oyog'i bosilg'an edi esa da u uzoqqina qarshidagi darvozani ichlarini tom ustlarini devor rahnalarini kuzatdi va qanoat hosil etib tor ko'chaga ohista ohista yo'l oldi tor ko'chaning yarmisiga yetgach to'satdan orqasiga qayrilib qaradi uning bu harakati bir narsadan shubhalanib emas ammo orqadan dushman taqibi bo'lmadimi uchun edi kichkina eshik yonig'a yetganda tag'in haligidek orqasiga qarab qo'ydi biroz o'ylab to'xtag'ach eshikning o'ng tomondagi devorning buzuq yeridan sekingina ko'tarilib maydonga mo'raladi eshikning qulf va zanjiri bo'lmay yuziga yopiq holda turgan bo'lsa ham ul eshikka taqilmadi mashaqqatlanib devorga mindi oy shom yeb yaxshig'ina qorong'i tushgan bo'lsa ham maydon ichining daraxtsizligi uchun tikkaygan cho'p ham ajra edi maydonni kishidan holi bilgach sekingina devordan o'zini maydonga oldi maydon ikki tanob kenglikda bo'lib janubi qutidor va qo'shnisining imoratlari orqasidan va boshqa uch jihati ham shunga o'xshash binolardan iborat edi maydonga yozda nimadir ekilgan chuqur chuqur jo'yaklar tortilgan va yer yomg'ir bilan ivib bo'kib oyoq ko'tarib boshqa imkon bermas har bir oyoq uzg'anda uch chorak loy barobar ko'tarilur edi qiynala qiynala maydonning janubiga o'tdi uning chap qo'li tomonida bir uyning orqa devori bir bo'yra eni kesib tushirilgan bo'lib qorayib ko'rinardi ul bu kesilgan o'rinni o'tgan kuni kechasi kelib ko'rib ketgani uchun qaytadan qarab turmadi esa da lekin uning bu binoga iltifotsiz qarashi mumkin emas edi bu tegi kesilgan bino kumushning o'z uyi bo'lib bu uy ichida otabekning saodatli kunlarining shirin xotiralari saqlanar va shu daqiqada ham uning hayot tiragi bo'lgan kumush bibi o'ltirar edi otabek ko'zini to'ldirib binoga qaradi go'yo bu qarashda ul dunyo malagi bilan vidolashar edi uzoqqina binoga qarab olg'ach qo'yniga qo'l solib bir qog'oz oldi xayol ichida qog'ozning taxlarini tuzukladi da qaytarib yana qo'yniga tiqdi shundan so'ng binoga yana bir ko'z tashlag'ach maydonning kunbotariga yurib o'n besh adimlab haligi joydan yiroqlashdi tom shuvog'iga loy olingan zovur shekillik o'rinni kechagi kelishda biqinish uchun belgilab ketgan edi kelib shunga tushdi da qo'lini chekkasiga qo'yib yoni bilan yotib oldi garchi osti kesilgan bino bilan otabek tushib yotgan loyxona bir birisiga ro'baro edi ammo imoratlarning ko'lagasi va kechaning o'tacha qorong'ilig'i orqasida loyxonada kishi bo'lganligini payqash qiyin edi tun yarim bo'lib oldingi uxlaganlar endi bir uyquni olgan edilar maydon eshigi ochildi biri orqasidan biri yurib ikki ko'laga maydonga kirdi buni payqagan otabek xanjarini qinidan chiqarib qulog'i ushlag'ach yuz tuban yerga uzandi ikki ko'laga so'zsizgina osti kesilgan bino yonig'a kelib to'xtadilar kelguvchilarning biri sodiq va ikkinchisi mutal edi tumshug'ini yerga tirab yotgan mushukdek bo'lib otabek ularni kuzatar edi to'xtag'ach shivirlab sodiq so'radi tinch berasizlarmikin ozgina qolgandir deb o'ylayman negaki paxsaning enidan bir gaz chamasi joy ochildi e tovushingni sekinroq chiqarsangchi hali shundan ham qo'rqasanmi balki hali ashulani ham aytib yuborarman e, chinligini qoy mutal aka men ham yoningga turaymi turasanmi yo'qmi ixtiyor o'zingda e tishani qattiq solma menga o'rgatma o'zim bilaman e bo'lmasa men eshik yonida turib turay tishida deguncha qushday ber tizzik hali homid kuyoving qayoqda qoldi ko'chaning boshida poylab o'tirgandir qushdagini eshitgach uni ham chaqiraymi chaqir sodiq eshikdan chiqqan ham edi otabek sekingina boshini ko'tardi da mutal sari shuviy boshladi mutal esa yemirilib tushgan kesaklarni tashqariga surish bilan ovora edi shu vaqt uning qo'ltig'i ostidan uzatilgan qo'l hiqildog'idan ombir kabi siqib oldi mutal kuchli edi ammo otabek undan ham kuchli edi sapchib xildog'ini ajratish uchun bo'lgan mutalning birinchi harakati boshqa ketdi da chap biqiniga o'tkir xanjar g'atcha botirildi ammo ul hamon bo'shalishga kuchanar edi va kuchli qo'l battarroq uni siqardi edi uch daqiqalik kurashdan so'ng mutal bo'shashdi ilgarigi kuchlanishlardan qoldi va bir ikki dafa to'lg'anib jimgina jon berdi otabek eshik tomondan ko'zini uzmagan holda mutalni sudrab o'zi biqingan loyxonaga olib bordi va qo'rqibgina qildog'dan qo'lini oldi mutalning boshi shilq etib loyxonaga tushdi da mangulik uyquga ketganligi ma'lum bo'ldi botabek bitta bitta teshilgan bino yoniga kelib eshik tomonga hushtak berdi javob hushtagi eshitilgach teshuk ichiga kirib o'ltirdi teshukning yuqorisidan biroz tuynuk ochilgan bo'lgani uchun ichkaridan quloqqa yengilcha pishillash eshitilar edi sodiq yaqin yetgan edi kesmadan uzoqroqda turib shivirladi teshdingmi mutal teshdim beri kel sodiq kesma yonig'a kelib engashdi engashi hamono qo'l hiqildoqqa to'g'ri kelgan edi va hanjar qorniga botirilgan edi sodiq qo'ldagi hanjarini bir ikki qayta solib ko'rsa ham tektirish uchun kesmaning tubanlig'i halal berdi lekin o'zi tetuk edi otabek sapchib kesmadan chiqdi va bor kuchi bilan sodiqni bosib tushdi bosib tushishi hamono alla qaysi yeri achishgandek sezildi so'l qo'li sodiqning hiqildog'ida hanjarlik qo'li sodiqning hanjarlik qo'lida edi biroz kuchini yig'ib olg'ach hiqildoqni bor kuchi bilan siqa boshladi sodiq xirildar shunday bo'lsa ham qo'lidagi hanjarni bo'shatmas edi eshik tomondan homid ham ko'rinib qoldi vaqt tang kelgan edi sodiqdan ko'kragini qochirib hanjarlik qo'lini bo'shatdi va sodiqning ko'kragiga soldi sodiqning hanjari bir ikki qayta uning orqasiga kuchsiz kuchsiz kelib tekkan edi hanjarini ikkinchi urushda sodiq bo'shashdi va qo'lidan hanjari tushdi homid akangga judayam mehribon ekansan sodiq joningni ham unga qurbon qilding kim xirillaydir tezroq keling homid aka otabekni o'ldirdik sen otabek otal o'ldi sodiq ham o'lim yoqasida endi siz bilan ikkimizgina qoldik ortiqcha oshiqmangiz hamidboy men sizning xanjarlik qo'lingizni bo'shataman hozir ammo shungacha siz bilan ikki og'iz so'zim bor kuchanmangiz hamidboy mard yigit bo'lsang qo'limni qo'y oshiqma qo'yaman shu chog'da oyoq ostida yotgan sodiq ko'tarilib ko'tarilib o'zini otmoqda edi otabek sodiqdan nariroqqa homidni boshladi homid tig'izliq bilan surildi hanjarlik qo'li bilan tuynikka ishorat qilib otabek so'z boshladi siz mendan ham yaxshiroq bilasizki shu uyda sizni allaqancha mashaqqatlarga solgan cheksiz jonivorliqlar ishlatgan va hisobsiz tillalar to'ktirgan nihoyat shu daqiqaga keltirib to'xtatgan birov uxlaydir agarda sizning manim tilimdan yozib bergan taloq xatingiz durust hisoblanmasa bu uxlag'uvchi manim halol rafiqam bo'lib ikki yildan beri men ham uning ko'yida sargardonman demak siz bilan mening oramizda shu birov uchun kurash boradir lekin siz shu choqqacha menim ustimdan muvaffaqiyat qozonib keldingiz qora choponchi deb dor ostilarigacha olib bordingiz musulmon qul qo'liga topshirdingiz bu ishlaringiz foydasiz chiqqach ismimdan taloqnoma yozib ikki yillab rafiqamdan ayirib turishga muvaffaq bo'ldingiz bu orada bu orada gunohsiz bir yigitni ham o'ldirdingiz nihoyat o'g'rilik yo'liga tushib ikki yigitingizni manim qo'limda xaloq qildingiz endi menga javob beringizchi bu yomonliklaringizdan siz haqlimi edingiz haqli edim homid siltab hanjarli qo'lini bo'shatib chalqancha yiqildi ulu qo'lini bo'shatgan chog'dayoq otabek ishini to'g'irlagan ya'ni homidning qornini shir ettirib yorib yuborgan edi homid holsizlanib yotar ekan uni besh qadam naridan kuzatib turg'uvchi otabek zaharxanda ichida haqlimi eding deb so'radi kuchlanib haqli edim dedi homid va qo'lidagi xanjarni otabekka otdi xanjar otabekning yoniga kelib tushdi otabek kushxona o'rnidan eshikka qarab qo'zg'algan edi homiddan besh olti qadam narida yotgan sodiqning hm degan tovushi eshitildi otabekning ko'ngli alla nechuklangani holda maydondan chiqdi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining o'ninchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova